Հայաստանի եւ Վրաստանի դարավոր բարեկամական կապն ամրապնդվեց նոր բարեկամություն կամրջի կառուցմամբ։ Այսուհետ սահմանին գործող նեղ հին կամրջի փոխարեն Վրաստան-Հայաստան ելումուտը տեղի կունենա նոր կամրջով մոտ 200 մետր երթուղին պատված Հայաստանի եւ Վրաստանի դրոշներով։ Ծրագիրը հայ-վրացական դարավոր բարեկամության եւս մեկ կարևոր խորհրդանիշն է, վստահեցնում է Վրաստանի տարածքային զարգացման եւ յենթակառուցվածքների նախարար Իրակլի Կարսելաձեն նշելով. Все у нас символически получается. И дай бог, чтобы еще много-много мостов. Մենք դեռ շատ կամուրջներ ու ճանապարհներ պիտի միասին կառուցենք, որպիսի հայերն ու վրացիները լավ ապրեն։ Բարեկամություն կամուրջը Հայաստանն ու Վրաստանը հիմնական կապող անցագետում է Բագրատաշեն Սադախլոյում այն երկու երկրների միջև եւ ուղևորափոխադրումների եւ բեռնափոխադրումների առումով հիմնական օգտագործվող անցագետն է։ Ավելին Հայաստանի հյուսիսային ուղությունը Վրաստանի, Ռուսաստանի, ինչպես նաեւ ԵԱՏՄ երկրների հետ անցնում է հիմնականում հենց այս անցագետով ու այս կամրջով ամենաինտենսիվ շահագործվող ուղությունն է նաև դեպի լար ստանող ճանապարհը։ Արդյունքում ժամանակի խնայողություն, անվտանգ ու հարմարավետ շարժ դյուրին առևտուր Հայաստանի, Վրաստանի, Ռուսաստանի եւ Եվրոպայի միջև։ Կամրջի շինարարության ծրագրի ղեկավար Իզաբելա Մուրադյանը ռադիոլուրի հետ զրույցում նշում է. «Թողունակությունը եւ ժամանակը եւ հարմարավետությունն ու կոմֆորտն է իհարկե ավելանալու թե մարդատար մեքենաների, թե բեռների, թե ուղևորափոխադրումների տեսակետից ամրության տեստավորման մշակման, որակի բոլոր չափանիշները միջազգային չափանիշներն են կիրառվում, ուստի կարծում ենք բնականաբար 5 ամուրջը շատ ավելի որակապես եւ տեխնիկապես եւ արտաքին տեսքի իմաստով ավելի հզոր բան պետք է ստանանք Երկու երկրներում էլ վստահեցնում են սահմանային ենթակառուցվածքի զարգացումը ռազմավարական նշանակություն ունի, որ նպաստելու է հարևան պետությունների միջև փոխգործակցությանն ու զարգացմանը։ Այն հայ-վրացական ռազմավարական նշանակություն ունեցող կառույց է նման մասշտաբի եւ ծավալի առումով տրանսպորտի ոլորտում հայ-վրացական համատեղ առաջին գործակցությունը, որը նոր թափ է հաղորդելու նաեւ հայ-վրացական տնտեսական համագործակցությանը։ Կամրջի շինարարությունը, որն ընդգրկված էր նաեւ Վրաստանի կառավարության առաջնային նախագծերի շարքում, դի դիտարկվում է երկու երկրների առևտրաշրջանառության աճի սկիզբ։ Իդեպ Հայաստանն ու Վրաստանը միջև համավարակը նշաձող էին սահմանել երկկողմ առևտրաշրջանառության ծավալը միջնաժամկետում հասցնել տարեկան 1 միլիարդ դոլարի, համավարակի ընթացքում վերջերս էլ վերահաստատեցին որոշումը 1 միլիարդ դոլարի առևտրաշրջանառությանը հասնել մինչև 2026 թվականը։ Նշվում է, որ բարեկամություն կամրջի շահագործումը եւս լավագույնս կնպաստի այդ նպատակին։ Գիտալիբեկյան, Ռադիոլուր, Թբիլիսի։